Հայացք։ Զովինար Գրիգորյանի հաղորդաշարի դիտակետում Արցախն է ու Արցախցին։ Բարև հարգելի ունկնդիր, այսօր զրուցակիցս Շուշիի շրջվարչակազմի ղեկավար Գրիշա Հովանիսյանն է։ Մինասյանն։ Դեկտեմբերի 12-ից Արցախը կտրված է արտաքին աշխարհից, իսկ Շուշի շրջանի գյուղերը կտրված էին Արցախից։ Նրանք Հայաստանի հետ հաղորդակցություն ունեին։ Երբ ապրիլի 23-ին Ադրբեջանը հսկիչ անցակետ տեղադրեց, այդ գյուղերը այլևս չեն կարող Հայաստանի հետ հաղորդակցվել կապն այդ գյուղերի մարդկանց հետ ինչպես եք պահում ապրիլի 23-ին վերտաձորի ենթաշրջանի 4 համակները վեց գյուղերով ընկան ասպիրասար կրկնակի շրջապակման մեջ եւ այստեղ ծառացան մի շարք սոցիալ-տնտեսական խնդիրներ։ Պետնախարարը ներկայացրեց մեր կողմից առաջին անդրադարձան պրակների պանջարկի քանակը եւ տեսականին, ինչպես նաեւ ըստ համակների դարաշներ դիալոգիչների ցանկը կարողացանք կառավարության կողմից խաղապահ ուժերի միջոցով տեղափոխել եւ բաժանել գյուղերին։ Արդեն 13 օր է մենք սննդամթերք ենք։ Մայիսի 18-ին նորից դեղորակի պահանջարկը Կարմիր Խաչօկնությամբ ողարկել է եւ բաժանվել այդտեղի գործող բուժքերին քանի որ այնտեղ կան երկու հատ կոպերացիվ, մեծ քանակությամբ անասուն են բան, խոշ եղջերանասուններ, ման եղջերանասուններ, հնչարաշակ խտացրած գերի երկու անգամ արդեն 7 տոննա տարողության մեքենաներով ռուս խաղապանների միջոցով գորիսից գերը տեղափոխվել Ուրեմն եղավ գյուղամջրի խնդիր կար, քանի որ ազերբայջանցիները կտրեցի միակ ջրատարը, որը սնուցում էր համայնքին, Լաչինի արշական տարածքից էր սկիզբառն այդ ջրախավարը։ Այսինքն 1 տարի առաջ էր, երբ արդեն Բերձորը աղավնոն վերցրին։ 15-20 օր առաջ ազերբայջանցիները ջրատարը կտրեցին եւ տեղափոխում են դեպի Լաչին օվակաշարը։ Երբ ծառի բնակչության խմելը ջրով սնուցում էր էլեկտրական պոմպով, մոտակա արվից, յուրի, քանի որ հոսանքի հզորությունը ցածր է, այդ շարժը չէր աշխատում։ Ջրային կոմիտեի կողմից ուղարկել է գեներատոր, դիզելարելիքն աշխատող, հիմա արդեն կարգավորված խմել է ջրի հարցը, ջուրը էլեկտրապոմպով վաղում է դեպի ջրամբարը, ջրամբարից բաժանում արդեն Բայց դա խմելու ջուր է։ Դրանային վարողների ժամանակ պտորում է, բայց համար ժամանակ մաքուր է։ Աղբյուրներ կան, չէ՞ գյուղում կարելի է օգտվել։ Խմել ջրամար աղբյուրներ կան դեղեցնող տուն, դա ռոռոկման համար, կենցաղային կարիքները բավարարելու համար բավարարում է կենթանների սպանդի հարցկա մսի մթերման բաժարաբուստան են կտեր շատ քիչ են ցանում հազիվ հերիքում է իրենց բայց կա մսամթերքի ավելցու որը պետք է իրացվի այս ժամանակ ազատ դերացում է Հայաստան Հանրապետություն եւ Ղարաբաղ Հանրապետության երկու կողմից փակա խիթի առաջացավ որ կարողանանք մսի ավելցուկը եղավ Ստեփանակերտ եւ վաճառել բնակիչներին արդեն 3-4 անգամ կազմակերպվել է գյուղնախարության կողմից մսի տեղափոխման հարցերը մուսահապաների միջոցով։ Այսօրվա դուրսյալ ոչ մի բողոք չկա, քանի որ մեկ ամսվա պաշար ենք ուղարկել սննդի, արդեն հետևում ենք հարգեղած դեպքում ուղարկել ենք։ Միան այնա, որ Հիվանդերը հասնում։ Ես դա հա? եմ ուզում հարցնել, դե օրայք ուղարկում եք, բայց եթե անհրաժեշտություն է լինում շտապ օգնություն կանչել կամ հիվանդին տեղափոխել ստացիոնա։ Հրատապ խնդիրը բժշկության հարցն է, ճիշտ առաջին օգնությունը ցաբերմին տեղի բժշկետները, բայց դեկար հիվանդները, որոնք կարիք ունեն մասնագիտական զննման եւ բժշկության, անցաշապատ կազմակերպեց պետնախարարի կողմից ռուս խաղապաների ուղեկցությամբ 5 հիվանդ տեղափոխեց Ստեփանակերտ, մեկը ստերս պետք ուղարկը Երևան լուրջ վիրահատության, մնացածը կարողացանք ստեղ բուժօգնություն ցուցաբերել։ Հիմա արդեն գրանցված որ բուժն տեղափոխենք իրենց բնակության վայրերը։ Այսինքն ցաներ հիվանդների դեպքում կամ սնունդ եթե լինի դեպքում կարողացի վիճակել ռուս խաղապաների միջոցով տեղափոխել կամ Ստեփանակերտ կամ Գորիս։ Իսկ եթե շտապ օգնություն կանչելու կարիք է լինում։ Ստեփանակերտի շտապ օգնության մեքենան կարող է ռուսների ու սա ամբայ վարաստրանց դարմուրջ որևէ խոչընդոտ ադրբեջանական կողմից չի հարուցվող։ Կազմակերպել են հիվանդների տեղափոխում, ոչ մի խոչընդոտ չի եղել։ Գառնանացանը ինչպես է կազմակերպել։ Գառնանացանը նորմալ կազմակերպել է 30 հեկտար գառնանացան ունենք, որից 7 հեկտարը սկյանի սեփականաշնորհացողերում է 23 հեկտարը յուղամեծ տերիտորիա հիմնականում բանջարաբոստանային կուլտուրան է 7 հեկտար կարտոֆիլա Կարտոֆիլը սերմված ընձեռք ենք բերել հիմնադրամի միջոցով, ժամանակ դեռ բաց էր Հագարի կամուրջը եւ 11 տոննա սերմացու ենք տեղափոխել, 2 տոննա կորոնգանի սերմ տրամադրել է 4 համերգին անվճար։ Կարտոֆիլը նույնպես անվճար։ Անվճար։ Ուրեմն լրիվ ցանվել է, մարդիկ գիտակցաբար կարտոֆիլը շատ է ցանեցտար, ես դա գախագուշակում եմ, դրամա կարտոֆիլի սերմած եմ քիչ ավելի պահանջարկը ներկայացրել։ Նորմալ բնակելի մական պայմանների ընթացքում լավ բերքա սպասում, այսինքն ինքնաբավությունը կարտոֆիլի դեպի համակիպնահալը ավելցուկ լինելու է։ Դեմնականը կարտոֆիլ ցանում, կաղան, վարոն, պամիդոր, սոխ են ցանում, ստոր են ցանում, այդքան վարել հող չունենք։ Դեմնականը խոթարկ էր, ասիատիկայի մշակ բուշեցինք ցանում, բանջարաբուստանը կուտրանդ մեկ մի քան հեկտար այգ ունենք։ Ունենք 5-6 հեկտար այգի խրամորդ նոր տնկած այգի մնաց Ադրբեջանի հրաշքողության տակ։ Միջի պատրիազմ ունենք Եղծավա համայնքում Խրամալար տեղամաս կա, որտեղ 5-2 հեկտար սալորենի նոր այգի ենք տնկել, մնաց ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ։ Հանձնված Շուշի քաղաքի Խարինտակի հարկադիր տեղահանված բնակչության մեծ մասը հանգրվանել է Ստեփանակերտում։ Շրջվարչակազմը ինչպես է օժանդակում նրանց հաղթահարելու շրջափակման հետևանքով ցակած դժվարությունները։ Ռուս բնակաշրջանում 20 թվականի պատերազմից հետո դեկտեմբեր ամսին վարչակազմը զբաղվում էր գույքի տրամադրման գիտեք ինչքան դժվարություններ կային եւ սննդի եւ գույքյան հետեւ այդ գործառույթը փոխանցել ոսոս նախարարությանը 22 թվականին ապրիլից դիչեմ դե սխալվում արդեն վարչակազմը չի զբաղվում այդպիսի հարցերով թե բնակարանային հարցն է թե կենցաղային հարցերը ընդունում են բնակությունը 96 ընդունում ինչ հնարավոր է մենք ենք լուծում նախարարությունների, մերկարուստերի պետական միջոցով, ինչ հնարավոր չողորթում ենք համապատասխան նախարարություն, որպես դիրեք տեղողություն։ Հայաստանը Հանրապետություն երկու հանրապետական շտաբում աշխատում են իմ աշխատողներից երկուքը աշխատողներից Հայաստանում 1050 բնակիչ ունեն, Շշի շրջանից Հայաստան Հանրապետության տարբեր շրջաններում Երևան քաղաքում, որոնք իրենց հարցերը դիմում են հանրապետական շտաբ։ Շուշեցիների, քարինտակցիները կարողանում են կտրոնները իրացնել մթերքների։ Բնակվում Ստեփանագերտում ես ինքս մի անգամ եմ կարողացել կտրոնով ապարագրել, քանի որ Արաուտին գալիս եմ աշխատանքի, մեկից երկուս դմիջում, միշտ 7-8 ստեղ շաբաթ կիրակի գնում կամ վերջացած լինում կամ էլ չի ասնում այսինքն հերթերի վերջի ժամանակ կարգավորես մի թե թվակի այո ինչ որ չափով կարգավորես բայց դեռ ինչի կարելի է լավ կարգավորել պատրաստական շրջանում կտրոնների հետ համակարգ ներդնելը շատ ճիշտ քաղաքականություն ոչ թե մի քանի ապրանք լրիվ ապրանքների Որտե բյուջետեն աշխատողները վերցնեն, հիմնական աշխատելու բյուջետ։ 9-ից 6 աշխատանք են, դե մարդկաց կլինի, միջոցը չգնում, քանի որ տրանսպորտային միջոցն հասկանալի է։ հա։ Որ ժամանակ գտնի, դնա մի ժամ երկու ժամ հետ կանի, ես լոլիկ եմ անում կամ սոկ եմ անում։ Հիմա որոշ հապարակներ ատա ազատ վաճառքա, հա, ուղղակի ես ուզում ուշադրություն դարձնել գնակոյացման վրա, որը չի հսկվում, դեզերական գները, մանավանդ բանջարաբոստանային կուլտուրաների, հետո քաղցրեղին, այսինքն կոնֆիտերինի, ֆսիգնեշը դեսել։ Բարոնք 10 անգամ, 8 անգամ թանկ են վաճառում, քան թե Հայաստան Հանրապետություն։ Եթե հարցնես վաճառողներին, իրենց հաշվարկներն անում են եւ ճիշտ չեն հաշվարկում։ Իրենք գերշահույթ են ստանում։ Եթե հաշվարկ անեն, տեղափոխման, գնի եւ այլն, այդպեսի ինչ չստացվի։ 100% համոզված եմ, առաջարկս եմ անում, միշտ եմ արել եմ, կարելի է այդ հարցը կարգավորած պետական մենաշնոր պիտի ստեղծվի, բոլոր ապրանքները ներմուծում են միջանապարով, մեկ հիմնարկ այսինքն ռուս խաղապանների միջոցով, հետևում կրել է 100% հնաց կարգավորել ապրանքները եւ սպեկուլյացիա վերացնել։ Այդ հարցը կարելի է 1-2 օրվա ընթացքում կարգավորել։ Կամ մեկ ճանապարհ, մեկ տեղափոխով, չէ ուրիշ տեղափոխ չկա, ուրիշ ճանապարհ չկա։ Հետևաբար պետությունը պետք է վերցի իր ձեռքը, այդ գումարը տրամադրումա դեմ ներկայացուցիչը առնում է ռուս միջոցով ուղարկում տեղափոխում է հանրապետական պայեսները, պայեսներից ավելացում է 15-20% ինչպես առևտրի բիզնես աշխատումը ու վաճառումը։ Կծորը չպետք է, եթե ապրանքը գալիս հա, է 300 դրամ հաշվարկում են կարտոֆիլ արժեք, օրինակ նստում է հեկտաժը 300 դրամ, 360 դրամ թող վաճառ, ավել վաճառողն բռնում են տոգանում։ Կարծում եք կառավարությունում դա չեն հասկանում։ Չգիտեմ Ճիշտ է, պատերազմական դրությունն է շրջափակման մեջ ենք, բայց մեր առևտրական համակարգը այդպեսի գերշոտ իր պատմության մեջ չի դասել։ Պետք է առաջարել, որտեղ հիմա հապրանքը կա, ժողովուրդը փող չկա։ Ժողովուրդը մեզ մասը չի աշխատում։ Քանի հատ ձեռնարկությունը փակվել պրոպագանդա է ընթացքը։ Ճիշտ է, կառավարություն ջանքերը գործադրում սկսել են ստուգումները։ Մեկը պիտի ժողովուրդը ինքնակցությունն էլ հասնի տեղը, որ չի կարելի Սրանք դեխտել են գլին, հավես չեք ունալու բլագադայի մեջ։ Շուշեցի եւ Քարինտակցի, քանի ընտանիք է բնակարանով ապահովված։ 160 ընտանիք, եթե չեմ սխալվում։ Բայց կան ընտաներ, որ պետությունը առողջարկ կազմակերպලා դերևս գումարները չի փոխանցել եւ ունեմ օդ բացառված ընտանիք եւ առաջտային շուկա եւ որտան շուկայից տրամադրվել է շուշեցիների քաղաքի բնակիչներին եւ քաղաքի բնակիչներին զովվածների գյուղ բնակիչներն են տվել վիրավորների զովվածներ միակողմանի կամ երկկողմանի ծնողազուր բազմազավակների թվով 160 ընտանիք բավարարվել է պետական ծրագրի շրջանակներում տներով կան տները նորից եմ ասում որ առողջակ կազմակերպեն գումարը չեն փոխանցել տանտերը չի տոնում բնակի ինչքան ժամանակ է որ չեն դե, փոխանցում բլոգը դե ընթացքից հետո գործ ընթացը կանացրած ինչքան եղակ է։ Հերթում քանի մարդ է մնում։ 1200 տարիքն տուն բիլետորը։ Շուշի եւ Ամուշ շրջանի 1800 տարիք է եղել, միջի պատերազմ։ Նոր քարենտակի կառուցումը ինչ ընթացքում է։ Ընթացքներ անցյալ տարի եթե այդպես շարունակվեր աշտանես, հացած աշտանը կամ ես աշտան արդեն պատրաստ կլներ, երկու մասը բարգացված, ճանապարհի ձախ եւ աշ մասը 140 Նորագյուղի մոտ, չէ։ Նորագյուղի հեչ շարունակություն։ հա։ Ուրեմն 140 բնակավարի ֆունդամենտ, բանկատները, բնակահա տանիքները կապած, պատանները դրած, կոյուղները անցեկացրել։ Ահագին գործել, ահագին։ Բլոկատանը գես ցարսված է հիմա։ Քիչ աշխատանքեր մնացել միջև շահագործելը։ Ես այս տարի աշտանը 100 բնակարան պատրաստ կդեր։ Շաբաթը մի անգամ աչելում եմ։ Գնում եմ նայում նկարում եմ։ Այցելել ասացիք հնարավորություն հնարավորություն ունեցել եք շրջափակման ընթացքում լինել Բերթաձորի գյուղերում։ Ոչ, Մեր ժամանակ ուզում էի գնայի խորհրդին, որ պետք չի, քանի որ ճանապարհը մենակ Լիսագորի Սանտանոտ Բաղայ Բալիտի ամասով էր գնում, խորհուրդ չտին գնա։ Ռուս հա։ խաղապահների հետ եմ ասում։ Ռուս խաղապահների հետ ցանկացել եմ գնալ։ Մի կը մտածել եմ, հա գնամ, գամ, ողի օրեկան 2-3 անգամ հեռախոսով կապ, ինչ հարցնում ավելի ստելահ լուծում կանդենտ։ Մեկը բոլոր հարցերը ստերս պիտի լուծի։ Բոլոր գյուղապետերը դες որ չկա, որ կապ չկա։ 3-4 առաջ կանաչ թալի տրասմատոր էլեկտրական վառվեց, նո տրասմատոր ենք ուղարկել, տեղադրել արդեն։ Բոլոր հարցերը չեմ ասում կայցանային արագությամբ, բայց կարողանում ենք ինչ որ չափով ընթացկավորել լուծել։ Հունվարի 1-ից որոշ աշխատատեղեր կրճատվել են, որոշ հիմնարկներ լուծարվել։ Փարկադիր տեղահանվածը օրվա ապրուստը ինչ կերպ է հոգում։ Շրջանից կրճատման ենթարկվեցին Շուշի մշակույթի տուն, բողակը, գրադարան պոակը, Շուշի թերթ պոակը եւ Խարինտակի դպրոց պոակը, Թիսևանի դպրոց։ 5 հիմնար։ Գյուղորոշ մաս աշխատան գտել է, բայց մաս մասը գործազուրկ են։ Ծրագիրը մշակում բերեցան կողմից եւ օգուտ չի աշխատում 40 հազար դրամ դես ծրագիրը։ Հարկադիր տեղահանվածների։ հա, Հարկադիր տեղահանվածների կարաչակի սոսփաթեթ կազմին, այսինքն տեղահանված, կրճատված անձիկ ցոցապը որպես գործազուրկ գնային նորից դեց անսով տրամադրեին գործազրկության նպաստել մարդկանց, Թշնամին օղակավելի է սեղմում ձգտելով կոտրել մեր կամքը, որպեսի թողնենք հայրենի հողը, հեռանանք շրջանի մարդկանց հետ հանդիպում եք։ Ասացիք, որ չեք կարողանում այդ վեց գյուղերը այցելել։ Ստեփանակերտում հաստատված մարդկանց մասին է խոսքը։ Զրուցում եք նրանց հետ, ինչ տրամադրություն է իշխում։ Ես միշտ լավատես եմ եղել, ասել եմ միշտ ժամանակ հարց հասնեմ, որ կարող ես չտենամ Շուշին, բայց դուք տենելու եք հաստատ։ Ուղղակի շրջափակումը ժողովրդը ցաներ անդրադառնում հատկապես բնակարանային հարցի վրա մարդիկ տենում չէ բնակարանը չեն կառուցում բայց մեկը դիմադրող ազգենք պիտի պայքարենք արարենք այս հողում ապրենք ուրիշ տարբերակ չկա ավարտվեց հայաց հաղորդաշարի հերթական 2023 թվականի մայիսի 23-ի թողարկումը։ Հիշեցնեմ, զրուցակիցս Շուշիի շրջվարչակազմի ղեկավար Գրիշա Հովանիսյանն էր։